islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shunday qilib qo'zg'olonchilarni bir nechalari Usmon radhiyallohu anhu ni huzuriga yashirincha deraza ortidan kiradi. Oxirgi uringan kishi bu Abu Bakr radhiyallohu anhu ni o'g'li Muhammad bo'ladi. Muhammad Usmon radhiyallohu anhu de huzuriga tunda kirgan vaqtida Usmon radhiyallohu anhu buni ko'rib, "Vayl bo'lsin senga. Sen o'shalar bilan birgamisan? Men senga Allohning shariati bilan hukm qilib jazo bergan bo'lsam, Allohning jazosi-ku u. Allohga g'azab qilyapsanmi?" dedi. Shu muomalani Usmon radhiyallohu anhu dan kutgandan keyin Abu Bakrning o'g'li Muhammad darhol ortiga qaytib chiqib ketadi. Shunday holatlar takror qilinavergach, kirgan odam Usmon roziyallohu anhu tarafidan nasihatni tinglab, o'ziga kelib, ya'ni o'z holatiga kelib, yaxshi tarafga o'zgarayotganligini ko'rgan qo'zg'alonchilari boshliqlari bir guruh shaklda kirishlikka qaror qilishadi. Va kiradi. Qutayra as-Sukuni va Saudan ibn Hamron as-Sukuni va G'ofiqi ibn Harb. Bular boshqa o'ziga qarashli kishilar bilan kiradi. Nogahan Usmon radhiyallohu anhu Qur'on tilovat qilib o'tirgan vaqti. Har gal undan oldingi kishilar ham kirgan vaqtida tunda Usmon radhiyallohu anhu Qur'on tilovat qilib o'tirar edi. Bu guruh kirgan vaqtida ham Usmon radhiyallohu anhu Qur'on tilovat qilib turar edi. Bu holatni ko'rgan haligi qo'zg'alonchilarning kattalari darhol ortiga qaytadi ya'ni Qur'on o'qiyapti bu manzara qo'rqinchli manzara sababi musulmonlarda amiri bo'lgan kishi Qur'on tilovat qilib turishligi yarim kechada bular Qur'on tilovat qilib turgan odamga hujum qilib kirishligi boshqacha manzara edi shu payt Qutayra va Saudan darhol bu holatni ko'rdida boshqacha bo'lib qaytgan vaqtida G'ofiqiy ibn Harb aytdiki nima bo'ldi sizlarga nimaga chiqib kelyapsizlar bular aytishdiki bu Qur'on o'qiyapti bu manzara boshqacha manzara bo'lyapti dedi shunda Ghafiqi ibn Harb aytdiki vayl bo'lsin sizlarga Qur'on o'qiyotgan bo'lsa nima bo'pti dedi-da o'zi keldida Temir bilan Usmon radhiyallohu anhu ni boshiga tushirdi qattiq zarba urdi va turgan mushaf Qur'onni oyog'i bilan turtib yubordi. Qur'on bir necha masofaga uchib ketdi. urgan vaqtida chiqqan qon sachrab Alloh subhanahu va taoloni kalomi bo'lgan Qur'oni Karimni fasayakfikahumulloh oyatini kalimasiga tushgan edi qon. Muarrixlar shu voqiyaga fikr bildirishib, Alloh taoloni bu fasayakfikahumulloh kalimasiga qon tegganligini tahlil qilishadiki, o'sha fitnaga qatnashgan birorta qolmaganki, hammasi qatl qilingan. Fasayakfikahumulloh, Alloh tez kunda sizlarga kifoya qilajak degan ma'noda anglatar edi. Shuning uchun muarrixlar aytadiki, o'sha fitnaga ishtirok etgan birorta odam qatl qilinmasdan qolmadi. Saudan ibn Hamron degan qo'zg'alonchilarning boshlig'i ekan. bu odam Usmon roziyallohu anhu ga qilich tushirishlik uchun qilichini ko'targan vaqtida Noila darhol qo'lini tutdi. Himoya qilishlik uchun. Qilich Noila Usmon roziyallohu anhu ayolini barmoqlarini uzib ketdi. Qichqirgan holatda ortiga qaytganida Noila ortiga yana bir qilich bilan zarba qildi Saudan ibn Humran. Oxirgi voqea Usmon radhiyallohu anhu ni qatl qilingan vaqti juda achinarli holatga aylandi. Usmon radhiyallohu anhu ni orqa kuragiga qilich bilan zarba beradi. Kuragini ikkiga bo'lib tashlaydi. Undan keyin hanjar soladi Usmon roziyallohu anhu ga 9 marotaba hanjar soladi. Va g'azablangan holatda bu qo'zg'alonchi aytadiki, qotil 3 tasi Alloh uchun, 6 tasi o'zimni nafsim uchun qasos oldim deb go'yoki qasos olgandek Usmon roziyallohu anhu ni badaniga pichoq uradi. Undan keyin Qutayra turadida tamam Usmon radhiyallohu anhu qatl qilindi. Bo'ldi, endi bu kishi hayotda qolmaydi. Lekin ishonch hosil qilishlik uchun Qutayra turadida qilichni uchini ko'kragiga qo'yib turib, bir o'zini bor kuchi bilan bosishlik bilan ko'kragiga qilichni tiqib oladi. Ya'ni holat juda ajinarlik. Fitna shundek holatga olib keldiki, xalifatur roshid bo'lgan 3-chi xalifa jannatga bashorat berilgan kishi Rasul sallamda ikkita qizini olgan kishi Tabuk g'azotida Jayshul ni jihozlab bergan kishi Roma qudug'ini sadaqa qilgan kishi Usmon radhiyallohu anhu da shunday holat bilan qatl qilishdi. Undan keyin bu ham kamlik qildi dedida de, yana birlari darhol o'rnidan turdida Usmon radhiyallohu anhu de ustiga chiqdi. Ko'kragiga chiqdi-da, mahkam kuchi bilan sakrab, qovurg'alarini sindirib yubordi. Usmon radhiyallohu anhu de hovlisida uyda xizmatkorlar bor edi, xizmatkor kishilar. Bular yosh yigitchalar bo'lgan aksari darhol bular bu holatni sezib qilichlar ko'targan holatda qurollar bilan keldi. Darhol xizmatkorlardan biri Qutayrani qatl qildi. Saudan ibn Humronni ham ikkinchi xizmatkor qatl qildi. Shu payt bu yerda qattiq jang bo'ldi. Xizmatkorlarni ham bu qo'zg'alonchilar, fitnachilar qatl qildi bu yerda. Shunday qilib Usmon roziyallohu anhu qatl qilindi. Bu kishi 83 yoshlarida edi. Bu xabar Ali roziyallohu anhu ga yetib borgan vaqtida Ali roziyallohu anhu inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb Usmon roziyallohu anhu da qatlini inkor qildi. Talhat ibn Ubaydillah ga yetib borgan vaqtida bu kishi ham inna lillahi va inna ilayhi roji'un Alloh subhanahu va taolo bularga kifaya qilishligini dua qildi. Shunday qilib barcha sahabalar Usmon radiyallahu anhu ni qatl qilinishligini inkaran aytishdi. Sababi bular hech narsa qila olmadi, sababi Usmon radiyallahu anhu bularni qurollarini tashlab birar ten urush qilmagin deb buyurgan edi. Ashablarga bu xabar yetib kelgan vaqtida Usmon roziyallohu anhu ni qatl qilganligi uchun bu qo'zg'alonchilar nadomat qilishyapti dedi. Shunda barcha ashablar nadomatlari Alloh subhanahu va taoloning huzurida qabul qilinmaydi. Bular Usmon roziyallohu anhu dek pok insonni qatl qilishdi. Alloh huzurida bularga tayyorlab qo'yilgan katta ulug' jazolar bor dedi. Shu vaqt qo'zg'alonchilar Usmon radhiyallohu anhu ni uyida Baytul Molda kalidi va o'sha Baytul Molga qo'riqchilar turar edi. Qo'zg'alonchi aytdiki, qonini halol qilib, molini halol qilmaysizlarmi? Olinglar endi molini dedi. Baytul Molga qo'riqchilik qilgan kishilar o'zingni nafsingni saqlab qol dedi-da, bular ham qochib qoldi. baytul molni talon tarosh qilishdi. Usmon roziyallohu anhu ni uyini ham talon tarosh qildi, hattoki ayoli Noila roziyallohu anhani ustidagi kiyimini ham olib olishdi. La havla va la quvvata illa billah. Undan keyin hodisalar ketma-ket davom etadi. Hattoki qo'zg'olonga ishtirok etgan kishilardan birortasi qolmasdan qatl qilinadi. Magar 2 kishi bu ikki kishi ko'p umr kechiradi o'sha voqeadan keyin hattoki zikr qilinishicha qatl qilinmay qolgan kishilardan ikkalasi 40 yil umr kechiradi hatto hajjoj ibn yusuf as saqofiyni davrigacha bu ikki kishini biri umayr ibn dobi va kumaym ibn ziyad kunlardan bir kuni hajjoj ibn yusuf الثقفي muhallab ibn abi sufra qo'l ostidagi askarlar hammasi chiqsin dedi muhallab ibn abi sufra qo'mondon qo'l ostidagi askarlar hammasi chiqdi jang qilishga faqat o'sha umayr ibn bobi degan usmon roziyallohu dun maqtaliga ishtirok etgan kishi bo'lgan bu kishi aytib o'tdik 40 yil o'sha hodisadan keyin yashab keksayib 75 yoshga kirib qolgan edi Hajjaj ibn yusufga chiqdida men keksayib qoldim men muhallabni askarlaridanman lekin keksaydim meni yoshroq ikkita o'g'lim bor farzandim bor bular yigitlar meni o'rnimga shular jang qilsin jo'nataman deganda Hajjaj ibn yusuf aytdiki yaxshi qabul qildim deb umayr chiqib ketgandan keyin hajjojni atrofida o'tirgan kishilardan biri ya'ni ibn xarija aytdiki hajjojga meni bu cholni ish qiziqtiryapti shunda hajjoj nimaga qiziqtiryapti bu chol kim bu deganda haligi ibn xorija bu umayr ibn Zabi dedi hajjoj ibn yusuf bir she'rni misol qilib keltirdi-da zakkaratni tanu wa kuntu nasiyan ya'ni eslatding degan bir so'zni she'r uslubida keltiradi-da usmon roziyallohu ni qatl qilinishlikka sherik bo'lgan ubayr ibn dobimi bu dedi xorija ibn Xorijatki ha bala shu umayr bo'ladi dedi shunda hajjoj ibn yusuf Saqafi qaytaringlar qaytarib kelgandan keyin kallasini olishlikka buyuradi subhanalloh keksayib 75 yoshga kirib qolgan bo'lsa ham fasayakfikahumulloh Alloh bularga kimlarnidir qo'li bilan kifoya qildi. Allohu akbar. hajjaj ibn yusuf assaqafiy atrofdagilardan so'raydi yana usmon roziyallohu anhuni qatlga ishtirok etgan kishilardan bormi dedi o'tirgan kishilar aytdiki bir kishi bor bu kumayl ibn ziyad an nuhay qani bikini bekinib yuribdi hajjoj aytdiki nuh qabilasini hammasini yig'ishtirib kelib qamab bo'ylar dedi hajjoj taban haqiqatan jabbor odam bo'lgan kumaylni qabilasidan bo'lgan kishini ikki mingtasini olib kelib qolmadi hattoki kumaylni topsin yoki kumayl qayerda yashirinib turgan bo'lsa chiqsin kumayl ikki ming kishi qabilasidan o'zi sabab qamalganligini bildida menga hayotdan ko'ra mamot yaxshiroq menga hech narsa totimaydi men sababli 2000 kishi qamoqda o'tirsa-da, men bu holda yasholmayman dedi-da, keksayib qolgan qari chol to'g'ri Hajjaj ibn Yusufning oldiga keldi. Hajjaj, men seni xohlagan edim, qavming emas, dedi-da 2000 kishini qamoqdan bo'shatdi. Shundan keyin Hajjaj ibn Yusuf haligi kumayliga qarab, "Senmiding amirul mo'minin usmon ibn affonni yerga qasos olishlik uchun o'tkazgan dedi bu voqea amirul mo'minin xalifa usmon roziyallohu anhuni qatl qilinishligidan oldin bo'lgan voqea edi kumayl ibn ziyad qalbida usmon roziyallohu anhuga bo'lgan hasad hiqit shu darajaga olib borgan ediki hattoki madinaga safar qildi oldida hanjari bor edi Usmon roziyallohu anhuni qatl qilishlik uchun. Shunda Madinaga kirib borgan vaqtida Usmon roziyallohu anhu bilan ko'rishdi bu. Lekin Alloh subhanahu va taolo Usmon roziyallohu anhu ga qandaydir bir e, bildirdida Usmon roziyallohu anhu bu kishidan xavfsirab bir yuziga tushirdida yiqitdi. Ya'ni Kumaylni. Shunda Kumayl shashib shu o'rnidan turdida xanjari bekitilgan hanjari hali bekitgan joyidan tushib ketgani yo'q. Ya'ni hali siri ochilgani yo'q. Lekin Usmon roziyallohu anhu buni aftidan yomon niyatda deb turib urib yiqitgan edi. Shunda darhol o'rnidan turdida "Ya al mu'minin, nima uchun uryapsiz menga?" dedi. "Men hech narsa qilmadim-ku" dedi. Shunda Usmon roziyallohu anhu o'z nafsimdan qo'rqdim. Dedi-da, Atrofdagilar aytdiki: "Ya Amiral Mu'minin, buni tintuv qilaylikmi?" dedi. Shunda: "Yo'q, tintuv qilmanglar. Allohga topshirdim." dedi-da, darhol yerga o'tirdi. Yerga o'tirib, "Ur meni. Seni qanday urgan bo'lsam, shunday ur" dedi. Shunda haligi Kumayl ibn Ziyad aytdiki: "Kechirdim. Urmayman." dedi. Shu voqeani eslatdi Hajjoj ibn Yusuf. Shunda Kumayl aytdiki: men qutilib qolganimga o'ldirmoqchimisan yoki Usmon xalifa meni kechirganligi uchun o'ldirmoqchimisan dedi. Savolni shunday berdi Hajjojga. Shunda Hajjoj aytdiki, u ishni qo'y dedi. Amirul Mu'minin Usmon radhiyallohu anhu yerga o'tirguncha haqqingni berishlik uchun o'tirguncha sen qarab turdingmi dedi. O'tirganlarda biri atrofda o'tirganlarda biri asvad al-Haytham degan kishi hajjojga ya amir bu keksayib qolgan hech narsani olmaydi endi buni kechirsangiz bo'ladi nima qilasiz o'ldirib deb aytganda hajjoj ibn yusuf aytdiki yo tilingni tiyasan yoki bo'lmasam seni kallingni olaman dedi shunda Aswad asvad ibn haytham aytdiki kallasini olavering bo'lmasam dedi shundan keyin hajjoj ibn yusuf jallodni chaqirdi adham ibnul muhriz degan odam edi jallod hajjojni jalloti chaqirdida kallasini ol dedi shunda adham aytdiki ya amir buni kallasini olsam savobni bo'lishamizmi dedi ajrni bo'lishamizmi dedi shunda hajjoj bo'lishamiz dedi ya'ni usmon roziyallohu ni qatliga ishtirok etgan odamni qatl qilishlikni shu darajada savobli ish deb ko'ryapti alloh subhanahu va taolo kifoya qilganligi shu holatdan ham bilsak bo'ladi shunda adham ibn muhriz aytdiki yaxshi bo'lmasam shu ishda qancha savob bo'lsa sizga shu qatl qilinishlikdan qancha gunoh bo'lsa men bo'ynimga olaman ya'ni gunoh bo'lsa menga dedi kallasini olib yubordi shu bilan usmon roziyallohu anhuni maqtaliga ishtirok etgan odam yakuni Kumaym ibn Ziyod bilan tugadi. Usmon radhiyallohu anhu qatl qilingandan keyin oilasi bo'lgan Noila Abdurrahman ibn Udays degan odamga odam yuborib, endi qatl qilingan xizmatkorlar Amirul Mu'minin Usmon radhiyallohu anhu de jussasi turibdi shunday. Buni ko'mishlik kerak. Shunda Abdurrahman ibn Udays Noilani zajr qilib qaytarib so'kdi qaytarib yubordi amirul mu'mininni jussasi hali ham ko'milgani yo'q oradan ancha vaqt o'tyapti Qo'zg'alonchilar uylarini talantanish qilib bo'ldi o'sha kechada ko'mish kerak endi ali ibn abi tolibni oldiga odam yubordi ali ibn abi tolib hasanni oldi. Marvon ibn Hakamga yetib bordi bu gap. Marvon ibn Hakam nasab jihatdan Usmon radhiyallohu anhu ga eng yaqin kishi edi. Umaviylardan. Ka'b ibn Malik, Zayd ibn Thabit bu sahobalarning ulug'laridan Talha ibn Ubaydillah Usmon radhiyallohu anhu ni jussasini olib dafn qilishlik uchun keldi. Qo'zg'alonchilar ni oldiga kelib bo'ldi, endi qatl qilib bo'ldinglar, endi hech bo'lmasa ko'mishlikka ruxsat beringlar. Bu qo'zg'alonchilar ruxsat berdi faqat sharti bilan Madina ahli chiqmasin senlar bilan. Qo'rqishdiki, agar bu kishini Amirul Mu'min dafniga ko'pchilik chiqsa, bu yerda muzoharat bo'lib inqilobga aylanib ketmasin dedi-da, faqat o'zlaringga ruxsat. Shuning uchun ozgina odam Usmon roziyallohu anhu va xizmatkorlarini jussasini oldida baqiy qabristoniga ko'mdi marvon ibnul hakam roziyallohu anhu bu kishi janoza namozini o'qiganlik haqida zikr qilinadi shunday qilib usmon roziyallohu anhu qatl qilindi zulhijja oyini 18 kuni hijriy 35 sanada 83 yoshlarida edi qo'zg'olonchilar madinani mukammal hukmronligiga oldi endi bular madinani boshqaradigan kishilarga aylandi subhanalloh insonlarga imomchilikka ham hattoki usmon roziyallohu ni qatl qilgan kishi qotil G'ofiqi ibn harb insonlarga namoz o'qib beradigan kishiga aylandi bo'lib o'tgan voqealardan Usmon radhiyallohu anhu qanday qilib bu fitna ahllar bilan muomala qilganligi yumshoqligi bilan haqiqatan ham bu haqida hadis sharifda Rasululloh sallam bayon qilgan edi. Biror bir narsada yumshoqlik, halimlik bo'lmasin, illo o'sha narsani ziynatlaydi. Usmon radhiyallohu anhu bu hadisni mahkam ushlab muomala qilgan edi. biror bir narsada qo'pollik ishlatilsa illo o'sha narsani hunik qilib turadi degan rasul sallallohu hadisi bor edi o'shanga usmon roziyallohu anhu amal qilgan edi shu to'g'risida gap ketganda umar roziyallohu ga taqlid qilishlik xususida ba'zi bir fikrlar bo'ladi umar roziyallohu ga taqlid qilishlik Bu juda yaxshi, lekin Umar roziyallohu anhu shunday shiddatlik bo'lishiga qaramasdan juda adolatlik ham edi. Kim Umar roziyallohu anhu daqa shiddatli bo'lib o'sha kishidek adolat qila olmaydi hozir. Ahli fitna qurollangan holatda ko'pchilikni tashkil qilgan suratda Madinani egallab olgan bo'lsa Agar o'sha yerda bir kuch ishlatiladigan bo'lsa, biz tarafidan sahobalarni kattalari qatl qilingan bo'lardi. Demak, Usmon roziyallohu anhu ni mavqifa tutgan o'rni birinchidan lin, ya'ni yumshoq bo'lganligi ahli fitna bilan, ikkinchidan ko'p sahobalar qirilib qatl bo'lib ketishligini oldini olgan. Undan tashqari Usmon roziyallohu anhu ni oldiga kelgan bu qo'zg'alonchilar, ahli fitnalar Usmon roziyallohu anhu ni xilofatdan bo'shashligini so'rab kelgan edi. Faqat Usmon roziyallohu anhu ni o'ziga tegishli bo'lgan. Shuning uchun birortasini aralashtirmasdan yumshoqlik bilan muomala qildi. Usmon roziyallohu anhu tanladi. Modomiki qodiya meni xususimda bo'lar ekan, o'zim javob beraman, o'zim turib beraman. menga yaxshiroqki men sabab boshqalarning qoni to'kilishligi o'zim qurbon bo'la qolay dedi undan tashqari o'zini qurbon qilib ummatni asrab qolishlik bu tutgan o'rinida oliy xuluq yotadi o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandek usmon roziyallohu ni hayosi farishtalar hayo qiladigan darajada edi mana oqibatida ham buni ko'rsatdi kunlardan bir kuni bir bog'da rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirar edi abu hurayra keldida men sizni eshigini oldida turib kelgan odamga sizga izn so'rab kirishligiga qarab turaman ya'ni kim kelsa sizdan izn so'rab kiradi dedi abu bakr radhiyallohu anhu kirdi abu hurayra aytdiki ya rasululloh abu bakr kirdi izn so'rayapti kirishga rasululloh alayhi vasallam kirsin va bashorat ber jannatga. Jannatga bashorat ber. Undan keyin Umar. Har doimgidek Abu Bakr, undan keyin Umar. Umar radhiyallohu anhu keldi, ya Rasululloh kirishga izn so'rayapti. Kirgiz va bashorat ber jannatga. Undan keyin Usmon radhiyallohu anhu keldi. Usmon keldi, ya Rasululloh izn so'rayapti kirishga. Rasululloh sallam izn ber kirsin, o'ziga yetgan musibat evaziga jannatga bashorat Ya'ni Rasululloh sallam buni bashoratini bergan edi. Undan keyin ayoli Noila rahimahullohni tutgan o'rni va mavqifi. Muslima ayollar uchun ham dars bo'ladigan. Usmon roziyallohu anhu qatl qilingan vaqtida ko'rdiki, qilich ko'tarildida Usmon roziyallohu anhu ni qatl qilinishligi uchun darhol o'zini qurbon qilib qo'lini tutdi. qo'li kesildi. Noila rahimahulloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xalifasi kiyovini shunday uslubda himoya qildi. Hoynahoy Ali radhiyallohu anhu ni bu o'rinda tutgan o'rinini bilmoqchi bo'lsangiz kerak. Ali radhiyallohu anhu bu o'rinda ojiz qoldi. Ali radhiyallohu anhu usmon roziyallohu anhu qatl qilingan vaqtida bir tarafdan qo'zg'olonchilar madinai Munawvarani munavvarani batamomiy egallab olgan bo'lsa ikkinchi tarafdan amirul Mu'minin xalifa tarafidan buyruq bo'lgan edi qilich ko'tarmaslik shuning uchun ali roziyallohu anhu itoat qilgan holatda hech narsa qila olmadi. yoki bo'lmasam hay abdulloh ibn zubayrni tutgan o'rni haqida so'rarsiz bu qissamizni sohibi bu qissamizni qahramoni abdulloh ibn zubayr tutgan yo'l to'g'rimi noto'g'rimi sizningcha qanday shuning uchun usmon roziyallohu anhu bu holatda usmon roziyallohu ni ayblashlik xato bo'ladi balki usmon roziyallohu anhu eng to'g'ri ishni qilgan bunday o'rinda juda aqlligman degan insonlar ham xato qilib qoladi bunday fitnada omonda qolgan kishilar juda oz bo'ladi usmon roziyallohu anhu eng to'g'ri salomat yo'lni tanlagan chunki ko'p sahobalar qirilib yo'q bo'lib ketishligi va undan keyingi keladigan butun ummatni ustida qoladigan insonlar yo'q bo'lib ketishligi mumkin edi usmon roziyallohu anhu qatl qilinib fitna yakunlangani yo'q madinatul Munawvarani egallab olgan qo'zg'olonchilarni kattasi bo'lgan G'ofiqi ibn harb insonlarga imom bo'lib oldi va undan keyin ahli madina Usmon roziyallohu anhudan keyingi xalifaga bay'at berishlik uchun taraddudlanib qolishdi. Chunki bir xalifa kerak endi. Musulmonlarga bir boshliq kerak. Hatto bugungi kunimizda bir musulmonlarning boshchisi, xalifasi yo'qdek, musulmonlar o'sha kunda boshchisiz qoldi. Endi darhol biror bir kishini xalifa qilib saylab olishlik kerak. islomiy hayot Rasululloh sallamni ko'rsatmasi bilan bo'lishlik kerak. Xuddi bu hayot musulmonlarning hayoti namozga o'xshagan. Namozda imom bo'lishligi va u imomga ergashishlikdek bir hayot bo'lishlik kerak. Shuning uchun ahli Madina darhol biror kishini bosh qilishligi uchun harakatga tushdi. Misr ahllari fitnachilardan tashkil topgan majmua Alini xohladi. Fitnachilardan tashkil topgan Kufa ahli Zubayrni, fitnachilardan tashkil topgan Basra ahli Talha ibn Ubaydillahni xohlashdi. Ammo ahli Madina ham darhol xalifa saylashlikka tushgan edi. Ahli Madina esa kimni xalifa qilmoqchi? Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihad ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihad ham vafoti. unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rejonlar sirati, jihad ham vafoti. Olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib, olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib bu islom tarixi sahobalar ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bu islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar siyrati jihodi ham vafoti